Złota Polska Jesień z podcastem Radio 9 Lubin. Witam w 166. audycji podcastowej dziewiątki. Przed mikrofonem Darek, a wysłuchacie oczywiście podcastu Radio 9 Lubin. Co przygotowałem dla Was dzisiaj w kolejnej jesiennej audycji? Jeśli zastanawialiście się kiedyś, co można zrobić z niepotrzebną, niechcianą bronią palną, którą się posiada, o tym, jak rozwiązano ten problem w Detroit opowie w dzisiejszej relacji Łukasz Witkowski prosto z polskiego Detroit. Będzie też krótka relacja z klubu fitness, a na koniec nie zabraknie dobrej muzyki z serwisu Musical.ly. Nie pozostaje mi więc nic innego, jak zaprosić Was wszystkich do słuchania dzisiejszej 166. audycji podcastowej dziewiątki. Nazywam się Łukasz Witkowski, prowadzę podcast Polski.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 Tak zwany buyback event, czyli skupowanie E, broni przez policję mm, w Detroit bez zadawania zbędnych pytań, bez zadawania jakichkolwiek pytań. E, ludzie proszeni byli o to, żeby przyszli do mm, kościoła, no i Departament Policji w Detroit kupował e, skupował broń. Nie pytał skąd, nie pytał czy kupiona legalnie, czy ktoś zginął z tej broni, nic takiego. Oczywiście osoba przynosząca pistolet też nie musiała podawać swoich danych. No jedyne co, mm, to właśnie ci ludzie byli proszeni o to, żeby broń była nienaładowana. Pytań żadnych nie będą, pytania nie będą mm, zadawane. Jeśli broń nie działa, e, to osoba przynosząca tą broń dostanie 25 dolarów. Jeśli działa, to 50. E, jeśli przyniesie dwa lub więcej, to dostaje wtedy tylko 100 dolarów. E, no i oczywiście już takie mm, e, karabiny e, od 100 dolarów do 200 dolarów, a długa broń, czyli jakieś shotguny 25 dolarów. Myślę, że to jest dobry pomysł, chociaż E, no rzadko chyba zdarzają się takie e, imprezy bez inwigilacji policji. Myślę, że dużo ludzi w Detroit może rzeczywiście przyniosło tą broń, ale ci, którzy naprawdę <laughs> mają dużo broni, to nawet nie myśleli o tym, żeby oddawać tą broń, bo bali się tego, że zostaną przez policjantów na przykład rozpoznani. E, no ale co ciekawe, co ciekawie, no oczywiście, co ciekawe, e, oczywiście ta impreza nie mogła się odbyć bez jakichś takich lekkich zgrzytów, no i okazało się, że w którymś tam momencie mm, e, Departament Policji mm, E, poprosił o pomoc saperów, e, tak zwany bomb squad, czyli ludzi mm, od rozbrajania e, bomb, bo okazało się, że ktoś przyniósł właśnie na tą imprezę, chciał odsprzedać dwa granaty. Nie było wiadomo, czy te granaty działają, czy nie, no ale pojawiły się te dwa granaty w kościele, no i oczywiście od razu musieli przyjechać saperzy. tylko u nas całość konferencji prasowej. Hachi Radio 9. Witam serdecznie. Chcę powiedzieć, że to to dwa nowe autobusy. Bardzo dziękuję za, za przybycie. Słyszałem, że, że dzisiaj ma być jakiś ważny... Serdecznie nazywam się Andrzej Hirano i zapraszam do słuchania internetowego e, Radio Lubin. Cześć, mój starszy Pilaw, słuchajcie Radia 9 Lubin. Mówi Grizzly Sisłes Rocker, słuchajcie Radia Lubin 9. Pozdro wielkie! Informacje, korespondencje, wywiady, dobra muzyka. Nasz mikrofon zawsze blisko Ciebie. z wizytą w klubie Pure Health and Fitness. Wywiady z klubowiczami. Kamil, pozdrawiam wszystkich, cześć. Informacje o klubie. Nasz klub oferuje basen, saunę, jacuzzi właśnie, zajęcia grupowe, na przykład jogę, jacari, aerobik. Wywiady z trenerami. Tak, można właśnie się zmęczyć, wymasować, odpocząć, zrelaksować się i napić się na końcu przepysznej kawy z firmowego ekspresu. Tylko w naszych audycjach. E, dzień dobry, nazywam się Piotr Tajs, jestem trenerem personalnym w Pure Health and Fitness, w fitness klubie położonym tutaj w Galerii Room Arena w Lubinie. E, Piotrze, przychodzi załóżmy do Was nowy klient, nowy klubowicz i chce ustalić sobie jakiś indywidualny trening. Ma jakieś założenia, bo jak wiem każdy z y, klubowiczów na pewno ma jakieś założenie i jakiś swój cel, dlaczego udaje się do klubu. Tak, y, do nas jakby takie drogi wejściowe sprowadzą trzy. Jedną z takich dróg jest droga poprzez wykupienie y, treningów tak zwanych Pure Life. Są to treningi, dwie godziny z instruktorem, dwa różne treningi, gdzie instruktor w ciągu tych dwóch godzin pokazuje trening osobie, właśnie tej nowej, która do tej pory nigdy nie miała styczności z takiego typu ćwiczeniami, y, jak ćwiczyć. I pierwszym takim treningiem jest na przykład trening kardiointerwałowy, a drugim treningiem, czyli druga jakby godzina lekcyjna spędzamy na y, sprzęcie typowo do ćwiczeń siłowych. To jest jedna droga, czyli można coś takiego sobie y, wykupić przy wejściu do klubu. Druga droga to jest już od razu droga poprzez treningi personalne, czyli może to być osoba, która nie jest zainteresowana wprowadzeniem tym wprowadzającym treningiem y, składających się właśnie z dwóch godzin, gdzie ten trening jest mniej więcej takim treningiem pokazowym, czyli y, ogólnie przystosowawczym do, do tutaj wszelkiego rodzaju y, ćwiczeń, które można wykonywać na siłowni, a trening personalny jest właśnie takim typowym y, treningiem, gdzie instruktor ocenia osobę, jej zapotrzebowanie, jej cele, wspólnie są ustalane, robimy pewne parametry, ustalamy wagę, BMI, poziom tkanki tłuszczowej i na podstawie tego dobieramy trening. Jest to już typowo trening tak skonsultowany, żeby jak najszybciej dana osoba mogła osiągnąć swoje sukcesy treningowe. No i właśnie na tym to polega. Y, Szczególnie polecam takiego rodzaju treningi, ponieważ naprawdę y, są dość dobre efekty. Czyli nie błądzimy, nie, nie trenujemy źle, nie marnujemy na darmo energii, czasu, y, wykonując złe ćwiczenia, ponieważ instruktor, czyli tak zwany trener personalny w tym momencie pomyśli za nas, dobrze nam ułoży program treningowy i naprowadzi nas naprawdę szybko na drogę sukcesu. Trzecim rodzajem treningu, znaczy trzecim jakby wejściem do klubu jest osoba, która nie jest zainteresowana ani wykupieniem treningów typu Pure Life, ani treningów personalnych. Gdzieś kiedyś sobie ćwiczyła, ma jakieś średnie pojęcie, i jest w stanie sobie sama zapewnić taki trening, ale y, mimo wszystko nie do końca wszystko wie i wówczas może pytać instruktorów, którzy są na zmianie, wolni, że tak powiem, instruktorzy, którzy w tym momencie nie mają żadnych treningów czy pure life'ów, o, o, ćwiczenia, czy, czy dobrze wykonuje, jakieś tam wskazówki na pewno zostaną udzielone. E, powiedz, jakie główne założenia mają klubowicze, z którymi już się spotkałeś y, w Piór w Lubinie? Myślę, że z, tak z moich obserwacji, z tych przeprowadzonych konsultacji, koło gdzieś 70-80% ludzi jest nastawionych jednak na zbicie tkanki tłuszczowej bądź ujędrnienie ciała. Niekoniecznie każdy też chce schudnąć, ale ujędrnić ciało, czyli z wiekiem widać te procesy w organizmie zachodzą w taką trochę niekorzystną stronę, gdzie e, nieraz mamy odpowiednią wagę, ale e, stosunek tkanki tłuszczowej do masy mięśniowej jest nieodpowiedni i wtedy chcemy to ciało ujędrnić. A zakładam, że około 20, niecałych 30% tutaj e, ludzi przychodzących chce poprawić ogólnie masę mięśniową. Jednym z założeń może być także poprawa kondycji. Tak, i na pewno jakiś tam mniejszy procent, y, ale też, też w jakimś tam y, odpowiedni, o odpowiednim znaczeniu jest właśnie poprawa kondycji. Są to przeważnie ludzie wywodzący się z innych sportów, gdzie dla nich generalnie praca nad kondycją y, jest takim wyznacznikiem ich toru przygotowań do, do ich celów, do ich celów treningowych, ich startów w jakichś też zawodach różnego typu. Po wyczerpującym treningu w Waszym klubie możemy także zregenerować y, troszeczkę te nasze siły, które utraciliśmy. U Was możemy oczywiście również i to zrobić. E, tak, e, w naszym klubie e, posiadamy basen, czyli naprawdę jest to wspaniała forma wypoczynku, już takiego czynnego wypoczynku, który nam fajnie zregeneruje mięśnie po, po treningu. Także jeżeli dobrze potrenujemy, można popływać w basenie, później pójść do sauny. Mamy dwa rodzaje sauny, także każdy na pewno znajdzie jakąś saunę dla siebie, czyli, czyli tą, którą woli, bo każdy ma tam jakieś swoje upodobania. Y, I to jest taka y, aktywna część y, wypoczynku po siłowni. Jeszcze będą wprowadzone już lada moment masaże, będą masażyści, gdzie każda osoba, która będzie miała jakieś może nawet czasami urazy treningowe spowodowane zbyt intensywnym wysiłkiem, będzie mogła przyjść do takiego masażysty, zostać wymasowana. Także e, też dbamy o odnowę klubowiczów, nie tylko trening, ale jeszcze ta, ta druga część. Piór oferuje jeszcze szereg e, różnych e, innych ciekawostek, wśród nich na przykład treningi grupowe, gdzie możemy znaleźć taką szczegółową informację chociażby o treningach grupowych. Tak, w naszym klubie są jeszcze prowadzone y, treningi zespołowe, grupowe, y, mamy wprowadzenia grupowe cardio, to też czego jeszcze nie powiedziałem dla osób, które przychodzą do, do klubu i też właśnie nie wiedzą jak obsługiwać sprzęt, wprowadzenia grupowe siłowe, czyli tak zwana obwodówka na siłowni, a także szereg y, innego rodzaju zajęć, na przykład prowadzimy step, tai chi i, i wiele innych tego typu ćwiczeń, ale to jest aktualizowane na bieżąco. Mamy taką tablicę, na której wywieszamy aktualne godziny tych zajęć i instruktorów, którzy prowadzą. Dlatego zapraszam do, do klubu, jeżeli ktoś się chce z tym bardziej zapoznać, proszę przyjść, przeczytać sobie na tej tablicy. Tam zawsze będą wisiały aktualne godziny tych zajęć i wówczas można z tego będzie skorzystać. Dziękuję serdecznie. Oczywiście zapraszamy na trzeci poziom Kuprum Areny do klubu Piór i także do słuchania kolejnych audycji, gdzie nieco więcej tajemnic piór, ale oczywiście najszybciej i najwięcej informacji znajdziecie u Was. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, no i zapraszam również tutaj do naszego klubu. Wiosna idzie, także musimy wziąć się do ostrej pracy nad ciałem. Do usłyszenia. ale, ale, ale, ale jazda. Słuchajcie dziewiątki. Słuchacie dziewiątki. niech wam pospadają portki. Oh yeah. Tak wiem, mówiłem, że muzyka w dzisiejszym podcaście też będzie i oczywiście będzie muzyka z serwisu Music Alley, dawne Podsave Music Network, oczywiście na licencji Creative Commons. Ale co tu dużo się rozpowiadać. Sean Ward's Tribute Lou to pierwszy utwór, który właśnie w tym serwisie do dzisiejszego podcastu dla Was specjalnie przygotowałem. Whoa. All the ladies, bring your weight to the flow. Bring your weight to the Come flow. All the, ladies, bring your weight to the flow. Baby, yeah. Bring your weight to the flow. Shorty more than just a pole. When she get up on the pole, and when she's on that Hennessy, she relax and let it go. And she's more than just a dime. Plus she stay up on the grind. It ain't no telling what she do? Tread below me Give me that strip love. Cold touch the pole. Yeah. Climb up top. Then drop Baby, give me that strip love. Cold throw it back. Yeah, do yeah. It again, I'ma throw another step. Give me that strip love. Cause you know what to do, girl. Yeah, yeah. So I'ma put my money on you, Give me girl. that strip Kolejna piosenka to będzie ten sam wykonawca, tym razem e, utwór nosi tytuł Uptown Blue, e, a oczywiście w międzyczasie możecie także e, przeglądając internet zajrzeć na stronę oficjalnego profilu podcastowej dziewiątki na Facebooku facebook.com ukośnik dziewiatka, czyli dziewiątka pisana bez polskich znaków diakrytycznych. Oczywiście możecie też e, pisać komentarze, mm, komentarze zarówno pod postami właśnie na Facebooku, jak też oczywiście na stronie bloga podcastu. Drop the joint, drop the joint. <laughs> you back home till the Monday. Now we can do this one way. With your high heels on like the one way. You're the only one my mind is set for. So I know you better get yours. Now we done been through this before. So baby girl, don't be forgetful. Foreplay is the only way. I know you're tired of the lonely days. X got your body in the maze. With a petrified look on your face. Sex got you in a whole type of craze. So when you see me, girl, you better give me praise. You fell asleep in 30 minutes, it's a shame. A beast in the game. Oh, oh, I got what you want, girl. It's something you've been craving. So let me give it to you. With no hesitation. I know you feeling this love. And it's my fixation. That uptown love. That uptown love. back, so I guess I gotta chase you. Now you taking ibuprofen while I'm strong. Girl, I got you vibing, cause you see my swing of poking. You know just when I'm tilting the cannon when I'm hosting. You say you need a fix, baby, I'm a double dose. Now I got you feeling like you on cloud nine. Turn around and let me hit it from behind you. Yeah. Full play is the only way. I know you're tired of the lonely days. X pill got your body in a maze. With a petrified look on your face got you in a whole type of craze. So when you see me, girl, you better give me praise. You fell asleep in 30 minutes, it's a shame. A beast in the game. Oh, oh, I got what you want, girl. It's something you've been craving. So let przy tych e, fajnych piosenkach e, mija w ten sposób już 20 minuta i 16 i 17 sekunda 166 podcastu Radia 9 Lubin. Kolejna audycja o numerze 167 jak zwykle za kolejne dwa tygodnie. Zapraszam w dzisiejszym podcaście. To wszystko. Nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć. Do usłyszenia. Cześć! Play safe. Play pod safe. With thousands of songs in all genres, the Podsafe Music Network is the best place to find truly Podsafe music for your show. If you're a band or musician looking to expose your music to a worldwide audience, then look no further than the Podsafe Music Network. Showcase your music and let thousands of podcasters help market your songs. And the best part, it's all free. free. Visit music.podshow.com and create your free profile. If you're a musician or a band, upload your music. If you're a podcaster, then download, download. The Podsafe Music Network is easy to use with a huge variety of music. Find upcoming unsigned bands or music from the hottest indie or major labels. Don't get burned by copyright infringement and don't get left behind by the new media. Play, play safe. safe. Play, play Podsafe. Pod safe. safe. The PodSafe Music Network, music.podshow.com.